gezondheidskwesties. Dis moos iets wat ons allemaal raak. Kom luister geris elke donderdag na gezondheidswenke tussen 11 en 1 Suid-Afrikaanse tyd. Ek, Cathy Lau, gesels dan met jou oor een weie verscheidenheid gezondheidskwesties. Hier probeer ek natuurlijk van die nietste navorsing en inlichting deurgees so dat jy ingelichte besluiten kan neem oor jou en jou gesinse gezondheidswelstand. Hier word ook gesels oor kruie en ander natuurlijke middels en maniere om minder ernstige kwale hok te slaan. Ek is ook passievol oor kolostrum en natuurlijke stamcelbehandeling. Weet jy wat het is? Skakel geris in en kom vind uit, net hier, elke donderdag, tussen 11 en 1 op Net Radio SA die beste vir die beste. My oma sê, mamas is baie slik, maar omas weet alles. Mama sê, ek is so sterk, slim en gezond, omdat ek elke ochtend my kolostum drink. Sy sê, dit reguleer my immuunstelsel. Dit maak my lijfie sterk en gezond. En dan kan dit self beklaai tegen daar die nare bakterie en virusse. En dit is superkos en boublokkies vir my brein. Net heerlike kolostrum elke oggend voor ontbyt op my nugter maagie hou die dokter en daai nare medisyne weg. Dis inderdaad so jou slim kop. Kolostrum is mos daardie eerste mamma melk wat jy ingekry het direk na jou geboorte. Dit gee die mens daar die perfecte wegspring in die lewe. Dis ook hoekom diere kolaster moet inkry binnen 48 uur na geboorte, anders vrek hulle. Mens en diere kolaster benodig om gezond te word, gezond te bly en langer te leef. Kolaster is ook een natuurlijke volwassen stamceltherapie. Maar wat betekent stamcellen? Stamcelle is die slimcelle in ons lichaam, wat in enige cel kan verander en genees. Amper net so slim soos jy. So dan het ons ons allemaal kolostum nodig. Grootmense, kinders en dieren. Waar kry mense die kolostrip? By die koeie natuurlijk. New Image Health Science van New Zealand het het vir ons in die heerlijke ochendrankie beskikbaar gesteld. Contact gerust vir Karen Delport by Clever Companion op Facebook of skakel 079-574-2945. Afleverings tot voor jou deur. Onthou die naam Alpha Lipid Lifeline Colostrum van Nieuw-Zeeland, nou beskikbaar in Zuid-Afrika, Namibie, Botswana en Zambie. Skakel gerust en bestel sommer vandag nog jou Alpha Lipid Lifeline Colostrum vir jou en die hele gesin. Onthou 079-574-2945 Sien, ek sê mos, my oma weet alles, want sy drink ook elke ochend alvelip het lifeline kolostrum. Sy kan nie brein nie, ook nie nie kil nie, maar sy kan rak. Daar is een hartelike goeiemorgen van my, Cathy Lau, en jy gaan vir die volgende uur lekker saam met my keier rondom gezondheid, gezondheidskwissies. Nou ja, vir ochend toe ek natuurlijk aan sy die rekenaar en alles, niks werk weer vandag soos hy moes gewerk het nie. Skype werk is, so jylle kan nie met my gesels nie. Ai, weet jy wat gaan aan nie. Ek denk is hier die servers wat net absoluut oorlaai is en wat nie recht werk met die krachtonderbrekings in die land kyk, dis chaos, Suid-Afrika'se krachtsysteem is in chaos, nou daar is baie um, conspiracy theories, daar is natuurlijk um, ehm, werkelijkheid, en dan is daar natuurlijk die twee kante, flip side of the coin, en dan is daar natuurlijk ook mens wat hulle self wil verreik in die proces, so wat die werkelijke story is, die weet ons nie, maar daar is werkelijke feite wat die mens nou kan kyk, so as dinge nie recht werk, as jy dalke heruitsending kry, iwers, dan moet jy <laughs> weet, Dis natuurlijk ons wonderlijke regering, wat met al hierdie um, probleme, wat die elektriciteitverskaffing aan betref, weer eens gesikkel het, en eh, ek sal vir jou sê, ek meer as een mens is al by vloekvlak voorbij. Nou ja, ek gaan nou nie met jou oor die eh, kwestie van elektrisiteit geselsie, maar as jylle dalk sien dat een specifieke program nie aangebied word, jy onthoud toch net, ons is, dit is totaal en al buiten ons beheer, ons kan daar aan niks verander nie. Nou ja, ek gaan eers hierdie program lekker afskop met een lekker nommerkie, een kookwater nommerkie, en dan ek ietsie van Larika Raag, Netema, Disselblom, Rabbi Wessels, ek het selfs van Randall Wickham een, eh, een eh, liedje ingesluit wat uh, heet Die Skaapwachter, en Jan Blom en so meer en so meer. Maar eh, ek gaan vandag met jou gesels verder eh, rondom Dr. Kenneth J. Frank. Hy is ehm, een medische dokter, hy is ook een navorser, hy is een lektor, een uitzonderlijke lektor by die um, New York Universiteit onder andere en sy Eh, reis om uit te vind oor die Praline Reach Polypeptides wat in Colostrum voorkom. Nou ja, ek het dit my missie in die, in die leven gemaakt om mense te leer oor die wonders van Colostrum, wat ek kan nie anders nie, dit het my leven vir my teruggegeet, totaal en al verander, en ek weet, as een mens hoop vir iemand kan gee, dan het jy al klaar 90% van daar die persoonse strijd help um, ehm, verlicht, en daarom kan ek nie anders as om met julle te gesels oor die vandag gaan ek met julle gesels oor the history of colostrum and transfer factors. Nou die van julle wat nie weet wat 'n transfer factor is nie, bly ingeskakel, gaan hierdie nommertjie van Sean Tait eendag is eendag vir julle speel en dan seek terug met my aflewering vir vandag. Thank you. Die het lang, maar de draak ook al hoe minder. Dus amper tijd voor ons twee om te ontmoeten. Ik ga niet wachten voor vakantie samen met jou niet. En op die straat mijn hand en jou nu te gaan vangen. Jou is zo zo laat me heel dag aan jou denken. Ik zo verliefd op jou, dit voel of ik verdrank Ik roep van hoop, oh, maar nu kan mij niet. Ik is verliefd, het is toch niet die die weet niet. ons leven hee saam met mekaar Ons kan doen wat ons wil en ons om nooit te betaal As ek diep in jou oor kijk gaan ek moeilijk verdwaal Maar ek sal een manier van om vir jou te kom haal Ons gaan die tijd van ons leven hee saam met mekaar Ons kan doen wat ons wil en ons om nooit asam en lekker nommerkie om die program mee te begin. Sjoen tyd sy een dag is een dag. Nou ja, dis my handskeen daar, hy syng dit vir my so, so mooi. Nou ja, hier so is ons nou by die nieuwe aflevering van vandagse gezondheidsprogram. En ek gaan vir julle, ek sal nog steeds stil by Dr. Kenneth J. Frank. En sy, die geskiedenis van colostrum en natuurlijk die transfer factor, en uh, hoe hy daarmee te doen gekryd, en ek gaan ook vir julle praat, een eh, bykie gesels voorbeelde bring van uh, eh, patiënte, of hulle noem dit mos in Amerika kliënte, wat um, met bouwa en liquid colostrum behandel is, en dan kan julle self besluit of hierdie absolute, uh, hulle noem dit die guard particle, en natuurlijk ook um, die, die manier hoe die lichaam God beplan het, hoe om die lichaam omself te kan herstel, en die God het ons geweet, ons gaan nie ons lichaam oppas nie, <laughs> nou ja, niks het om moos onkant gevang nie. Now, the history of colostrum and transfer factors. Now, al dis Dr. Frank, hy sê, for 50 years, Scientists have known that colostrum contains a substance that was believed to transfer immunity from one animal to another. Thus its name, transfer factor. So daar het jy dit nou nie? Curiously, the actual identity of transfer factor was, for many years, a mystery. Scientists knew that something in colostrum could have profound effects on the immune system, but they didn't know exactly what it was that, that what that something was. At the time of this initial research, they also knew that what they were calling transfer factor could be obtained from white blood cells. Sherwood Lawrence, a medical doctor, was a professor of mine at New York University Medical School 36 years ago. He was one of the first scientists to study transfer factor, I still remember him saying that there was something in the plasma of an animal that could transfer immune activity to another animal when the plasma was injected into the bloodstream of that other animal, but that his research team had not yet identified the exact substance. In 1974, a group of Polish scientists isolated peptides and small polypeptides from cow's milk that further research showed acted very much like scientists had been calling transfer factor. It turns out that these peptides and polypeptides, called colostrinin, by the Polish scientists after their origin in colostrum, were, in fact, the mysterious transfer factor. Transfer factor later came to be called proline rich polypeptides or PRP or PRPs. Polypeptides and peptides are the building blocks of protein built from various configurations of amino acids. These particular polypeptides, as the name suggests, are rich in the amino acid proline. Nou hier sal jylle onthou, as jylle luister na die advertentie eh, wat ek gewoonlik um, speel van Clever Companion, dan sal jylle achterkom dat um, daar praat ons van die uh, building blocks Nou ja, ek sien die internet gaan val elke keer, maar um, ongelukkig is het nou een van die goed buiten ons beheer, so ek sal die opname ook beskikbaar maak vir julle. Nou, as jy geluister het na daardie advertentie, sal jy baie die, die kruks en, en baie in kort sal jy hoor wat um, die wonders van die amino acids ook is en as jy wil weet, bykie meer weet, omtrent amino acids, gaan uh, lees een bykie daar oor, en dan sal jy achterkom, dat dit is building blocks vir die brein neem. Nou, PRPs, is nou Proline Rich Polypeptides, en gaan ek nou, ek gaan die heel tyd uh, eh, praat van Proline Rich, Rich Polypeptides, want dit is ehm, een um, baie lang woord, en ek gaan dit praat van PRPs. Nou, PRP is actually not a single peptide, but rather a group of similar peptides that function as cellular signaling molecules. Approximately 85 have been identified in bovine colostrum. Many of these proline-rich polypeptides or PRPs are identical to those found in human colostrum. In the case of colostral PRPs, These peptides uh, modulate the immune system by suppressing it if overactive or stimulating it when underactive, when it has been weakened or compromised, or when the immune system needs to be more active to overcome infection or cancer. Now, this van kardinale belang dat 'n mens hierdie begrip sal snap wanneer een mens in een auto-immuun siekte is, en dis ook om uh, eh, auto-immuun siektes eh, so goed, fantastisch reageer op die behandeling met colostrum. Uh, die behandeling is nie een medische behandeling, dit is een behandeling van natuurlijke 100% volwassen natuurlijke stamceltherapie en in die vorm van colostrum drinkbaar, as ook een spry colostrum wat jy onder die tong spuit want dit is waar die lichaam, gere, die, die glaasterm reguleer die immuunsysteem op, of opwaarts of afwaarts. Nou, laatst week het ek so'n bykie daar aan geraak ook. While it was originally thought that transfer factor transferred immunity to an individual, it is now believed that what actually happens is somewhat different. That transfer factor does not actually transfer immunity, rather it stimulates a weakened or underactive immune system, which then creates stronger immune system activity than would have occurred without the use of PRPs. It kicks the immune system into gear. Julle sal ook um, kan teruggaan dat die advertentie wat ek um, ehm, gemaakt het vir Clever Companion, dat ons baie specifiek daar so ook praat, dit, uh, eh, dit skop die immuunsysteem of uh, weer terug back into action. Nie? Now, PRPs, on the other hand, have the ability to suppress an overactive immune response, such as in autoimmune conditions. This suppression was not initially noted by scientists as they tried to figure out what this transfer factor was. They only recognized the immune stimulation effect. As it turns out, PRPs can play a dual role, both immune enhancer and immune down regulator. And they can play both roles at the same time. Is dit nie fantastisch nie? God het die potentiaal in hierdie PRPs gesit, so dat dit die immuunsysteem kan upregulate of downregulate, net soos wat die lichaam dit benodig. Now, literally thousands of papers have been written about colostrum by scientists at major universities and research centers in over 25 countries. Nou, ek seker teen hierdie tyd kan jy vir my sê dat hierdie is geloofwaardige um, navorsing wat deur baie lande gedoen is en daar letterlik duisende oor jare gedoen is. Now, a subset of these papers that deal with PRP's transfer factor has been found that an administration of transfer factor may confer benefits in over 40 disease conditions. It appears that the best way to deliver high concentration of PRPs is loaded uh, with liquid supplement. All in all, over 4,000 of my customers have been used PRP liquid colostrum. Sev several thousand reordered it regularly. My staff and I have followed up with as many of these customers as possible. Here are a few of those many stories I've heard from happy users of PRP liquid colostrum. Nou, ek gaan eerst vir julle een liedje speel. En dis natuurlijk, Lorica Raag sê, stuur groete aan Mannekies Roo en dan gaan ek vir jou Anne sy verhaal wees, which was in need of an immune boost. Nou ja, Jesus, laat ek haar My oomse motor is a oud machine, hy maakt het vol met dieseline strate as hy ons kom sien My oom is oud en ek is skaars dertien My oom drink koffie en my tannie teer Ek vraag oor die reen en hy sê ja nie En hy drink soet koffie met sy een oog toe En hy Afrika Maar my oom het gesukkel op die plaas Van die son was te warm en die reen te skaars En die man van die bank het net sy kom Valkenberg het ek ontvlug En dink my nou in Gordons baie terug Ek speel met paddevisse in een stroom En kerf soos stikas in een rooi kransboom Ek is die hond wat op die strande draf het Domme lenig teen die aanwind blaf Ek is die see vol wat verhaal val en dooie nachte op dis in een maal. Die God wat jou geskip het uit die wind, so dat my smart in jou volmaaktheid vind, my lijk lee uitgespoel en weer in gras op al die plekke waar ons eenmaal was En in die aand by Gordons baard het sy kinderlik geraak vastgerank Toegemaak dier weer en sand Hirk sy roerloos vastgerank Toegemaak dier weer en sand sê, mamas is paie slik, maar oumas weet alles. Mama sê, ek is so sterk, slim en gezond, omdat ek elke ochend my kolostum drink. Sy sê, dit reguleer my immuunstelsel. Dit maak my lijf nie sterk en gezond. En dan kan dit self beklaai tegen daar die nare bakterie en virusse. Dit is superkost en bouwblokjes vir my brein. Net heerlijke kolostum elke ochend voor ontbijt op my nuchter magie hou die dokter en die nare marisijne weg. Dis inderdaad so jou slim kop. Kolostrum is moest daar die eerste mamamelk wat jy ingekry het direct na jou geboorte. Dit gee die mens daar die perfecte wegspring in die lewe. Dis ook hoekom diere kolaster moet inkry binnen 48 uur na geboorte, anders vrek hulle. Mens en diere kolaster benodig om gezond te word, gezond te bly en langer te leef. Kolaster is ook een natuurlijke volwassen stamceltherapie. Maar wat beteken stamcelle? Stamcelle is die slimcelle in ons lichaam, wat in enige cel kan verander en genees. Amper net so slim soos jy so dan het ons mos allemaal kolostrum nodig. Grootmense, kinders en dieren. Waar kry mense die kolostrum? By die koeie natuurlijk. New Image Health Science van Nieuw-Zeeland het het vir ons in die heerlijke ochendrankie beskikbaar gestel. Contact gerust vir Karen Delpoort by Clever Companion op Facebook of skakel 079 574 2945 Aflevering stoot voor jou deur Onthou die naam Alpha Lipid Lifeline Colostrum van Nieuw-Zeeland Nou beskikbaar in Zuid-Afrika Namibie, Botswana en Zambie Skakel gerust en bestel sommer vandag nog jou Alpha Lipid Lifeline Colostrum vir jou en die hele gesin Onthou 079 574-2945 sien ek sê mos my ouma weet alles want sy drink ook elke oggend af 'n lipid lifeline kolostrum sy kan nie brei nie ook nie nikkel nie maar sy kan rap Ja, sy, welkom terug jy luister na my, Cathy Lau, ek gesels met jou rondom die geskiedis van Glastrum en Transfer Factors en natuurlijk om vir jou hoop te geef vir die toekomst met jou gezondheidsprobleme. Daar is altyd hoop. Nou, by, voordat ek nou verder gaan met hierdie eh, program, wil ek daarom vir al die omroepers by Net Radio SA en FM Stereo een pleinpje gee, want Mense, ek wens jylle kan verstaan die frustratie rondom die krachtonderbrekings en te spuite van verskrikkelike um, ehm, probeersla en onderbrekings en om dit te herstel en om die goed reggewerk te kry met die rekenaar, die internet, webthuises en al die goeders, om dit te laat werk, moet hierdie omroepers om te, die, omtrend dier hel en paraffin gaan om die programme vir julle te kan aanbied. Nou dit is totaal al buiten ons beheer, dit, uh, ons kan nie daarvoor verhelp nie, ons moet dit alles natuurlijk voor Eskom sedeer en die regering gaan le. Ongelukkig is dit nou so, dat ons amal in Zuid-Afrika daardoor geraak word, so as jy nou uivers oorzee na ons programme luister, wees maar net een bykie geduldig, ons gaan, eh, die land gaan dier een geweldige um, ehm, krachtkrisis, en jy weet die servers, alles die service providers, al die mense lei onder die geweldige um, fase 4 beurtkracht wat elke dag plaas vind reg oor die land. En dan sit nog eh, daar mense soos in vereniging in die plekke, die val driehoek, wat die, die, die krachtkabels word net gesteel vir die koper en dit is een nachtmerie. So dit word nou so stik stik vervang maar um, ja, Corrie en die mense wat daar bo is, jy eh, sou ek haal my hoed vir af. Na, dit is ook natuurlijk vandag internationale moedertaaldag. So ek gaan probeer om nie my Afrikaans te meng nie, <laughs> maar ja, dit is bykie moeilik, maar ek gaan in elk geval, ek gaan nou in Afrikaans en in Engels gesels, want die um, navorsing en die um, jy weet die uiteinde van sekere behandelingstypes, vooral hier met um, immuniteitssysteem en jou auto-immuunsiektes en soan, dit alles is daarom in, in Engels en daar is nie een manier hoe ek een boek gaan vertaal nie, so dis waar ek nou met julle uitgesels, Dr. J. Frank, hy gesels as een medische dokter en natuurlijk um, ehm, Kenneth J. Frank en hy is ook uitzonderlijke lektor by verskye universiteite, maar ook New York Universiteit. Nou, Anne is um, een van die van die uh, patiënte of kliente wat sy leven binnengestap het en een geweldige probleem gehad het. Nou, hier klink haar verhaal. And in need of an immune boost. And one of my employees asked to get sick quite, used to get sick quite often. At least once a month for five or six days, she reports. And I had uh, get step throat three or four times a year dis in die step, um, ehm, die staphylococcus um, strep of streptococcus wat in die, in die keel gaan, gaan um, broei en vermeerder. Now, she had a very low energy and the doctors had started her on antidepressants to try to boost her mood and give her more get up and go. Even though some aspects of her immunity seemed to be less than effective, she also had severe eczema a symptom of an overactive immune system. Houd dit in gedachte, nee? Um, eczema, eczeem, is a symptom van a ooractive immune system. In other words, Anne's immune system just wasn't functioning well. It wasn't kicking in enough when it was really needed, and it was overshooting at other times. This made her a perfect candidate for PRP colostrum, which is able to move these two extremes of immune dysfunction back towards a balance point that improves health. A week after Anne began uh, working in my office, she caught a bug and stayed home. I sent over some PRP liquid colostrum. She took it as directed and was pleased to find that her illness only lasted for three days rather than the customary week and kept using the spray and found that over the next year or so she only got sick once or twice, a reduction in bouts of illness of over 50%. The strep throat infections also stopped coming, and when I interviewed her for this story, it had been a year and a half since her last bout of strep. Anne's eczema had been a major problem. It had covered her forearms and itched terribly. The recurrent eczema has disappeared since she began to use the PRP spray. She was amazed to find that a wart she had been for years disappeared within two months after starting this spray. And I said, Dr. Frank, my own grandson, Mason, had the same experience. He had a stubborn wart on his hand that a physician had tried to remove and that had returned. Once he began to used this PRP spray, the warts went away and never reappeared. Nou hierso sal die dermatoloog met my eens wees dat betekens is hulle suksesvol, maar omdat 'n vrat soveel wortels het, is dit baie moeilik, partijke is met dit oor en oor met uh, liquid nitrogen gebrand word, partijke gebruik hulle salicylic acid wat die jelle jou uitbrand, en baie keer moet hulle combinatie gebruik van um, antiviraal, wat het eindelijk nie is, maar uh, jy weet, dit is, a, uh, eh, dit is nie een bakter, bakterische infectie eindelijk, um, ehm, wat gaan neskop, uh, en um, dit is baie moeilik om een vrat te verweider, somme net so. Nou ja, hier is een manier om my vratte te laat afval, en dit is met liquid PRPs. One thing that really surprised me with the PRP spray was the energy I felt, she told me. Before I was chronically fatigued, I was always tired during the day and sleepless at night. This was so frustrating for me. I was motivated to get things done, but I always felt like I was up against the solid wall of fatigue. Nou hier moet ek vir julle my eie verhaal so vinnig net, um, jy weet, half bevestig. En dit was een van die groot probleme wat ek ondervind het toe ek een auto-immens siekte gehad het vir baie jare, is dat ek so moeg was. Ek kon nie myself so ver kry om iets te doen nie. En dan le jy, noem meer jy le, stuiver raak jy gewrichte, en dit is een totale vicious circle. en een mens kan niks doen as jy voel soos wat jy voel en jy is in constante pijn. Now, she experienced a boost in energy after starting PRPs. I had more energy and I was sleeping better. I started to wake fast in the mornings and napped less. The energy I feel is even, no more drastic ups and down like I used to have. Dis a, dis a gelijkenis, dit is baie meer gelijk as die ups en die verskrikkelijke downs. And my emotions, too, don't swing up and down so dramatically. A regular doctor decided that she could taper off the antidepressants. When we had our interview, she had been off them for a year. Anne decided to give the PRP spray to her daughter and even to her pets. Her daughter, who got sick often as well, had a dramatic decrease in her bouts of infectious illnesses, from four to five times per year to one or twice per year. What is it about PRP colostrum that could have all these diverse, if, diverse effects in one person? That's what this book that I'm using is uh, explains in great deal in other chapters, but the short version goes something like this PRP and other ingredients of colostrum have balancing, modulating effects on the immune system. This presies wat Javelin. These effects can boost aspects of immunity that are flagging, such as ants' ability to fight off infectious bugs and to mount an immune reaction against a wart, eliminating it, and they can reduce overactivity in other aspects of immunity, those are such uh, um, as those that can cause eczema. Now, why the energy increase? So far, we aren't completely sure about the full picture here. Nou, daar moet ek vir jou ook self sê, binnen drie dagen nadat ek het begin gebruik het, het ek opgestaan uit die bed, het ek het energievlakke gehad, en ek het het nog steeds vandag not slowing down soon. Nou, kom ons kyk. From my experience, and this is um, Dr. Frank, I know that increased energy is one of the most common effects people report with the use of PRP-rich colostrum. Users report fewer ups and downs in energy and moods, less stress, better sleep, less need for daytime naps and enhanced daytime alertness. Nou daar is een groot voordeel aan die gebruik van PRP's in colostrum en dit is natuurlijk vir die alertness. Een mens met alertness die die dag jou brein met vinnig respond. Nou die alertness is een van die groot groot voordele van colostrum. We know that constantly fighting a losing battle against infections can be very depleting. Perhaps the immune boost can from the PRPs allowed Anne's body to conserve energy for other things. PRPs are messenger peptides that signal cells to produce another group of messenger molecules, small proteins called cytokines. It is these cytokines that, in the end, mediate and regulate the specific activities of the immune system. Goed wat genoem word cytokines, nee? Different types of cytokines can upregulate or downregulate the immune system's function. It is believed that a certain mix of cytokines promoted by the PRPs enhances energy. Colostrum is also very good for the digestive tract, helping to promote better digestion and assimilation of foods, this could help the body obtain nutrients needed for high energy lifestyles that have previously been lacking. PRPs improve nutrient absorption quite significantly, resulting in much healthier hair, skin, and nails. Most noticeable in my experience for myself and others is much stronger nails after 3 months of PRP use. Nou ek is amper klaar met haar um testimonial en nog net so'n klein stikkie, dan gaan ons die muziekbreekie vat en dan is ons terug met um, ehm, a volgende ene oor Monique wat uh, colonized by dangerous staph infections um, wat haar leven een bykie verwoes het. Nou ja, kom ons um, doen gauw gauw hierdie stikkie klaar. Colostrum contains dozens of compounds including PRPs, growth factors, antibodies, cytokines, interferon, lactoferon, and retinoic acid that may affect energy levels and sleep quality. Some of these are only contained in the powdered form of colostrum. Nou dis van jou image health science die powdered colostrum ook um, die wereld leiers gemaakt het, omdat daar baie, al hierdie factors is ook in die, um, die poeier colostrum. The PRP liquid from created, form created by Dr. Andrew Keach, en dit is die skryver van hierdie um, ongelooflike inzichtgevende boek, Peptide Immunotherapy, Colostrum's uh, Physician's Guide and Reference by Dr. Andrew Keach, dit kom daar uit. Nou, um, ehm, The PRP liquid from cre eh, form created by Andrew Keach has larger molecules removed so that its main active ingredient is in the PR, is in the PRPs. You will learn far more about these compounds and the overall health effect of colostrum as you move through this book, which is a veritable Bible on the subject. Nou, jylle is welkom, ek het laas week ook vir jylle die uitnodiging gegee, stuur vir my jou e-post adres, en sê jy baie graag die e-boek bekom, ek het ba jylle paar honderd rand van my boek betaal, my harde kopie, maar ek sal het vir jou met liefde van my gee, in e-boek vorm, dis die precieze boek wat ek het, gaan het vir jou met liefde gee, laat weet net vir my, man, ek wil hier met leer oor die wonders van Kolaster, en dis net so absoluut um, fantastisch, um, wauw, dat ek nie anders kan as om mense te leer reg oor die wereld. Ek het my levensmissie gemaakt. So ek is fysiek jammer as jy nie wil luister nie. <laughs> ek wil weer die inlichting gee wat jy daarmee maak en dus natuurlijk alles sang van jou af. MUZIEK die beach is gepak Met bruin gebrande lywe Van toon gesmeer met lotion Tot onder hulle kuiwe San kastele soms ombrele Kites en karikies met roomhuis My juffrou bikini San sensatie meneer spierwijs Maar dan ek aan die duine Nabij aan die rocks Staan een ouwe in pauze Met sy speedhouse en kroks Speedhouse en kroks Die kraks is verkeerd Spira sê kraks ek gaan nie vir jou lief nie Spira sê kraks is weird Ek en Lef drink Coca-Cola soos ons loop tussen die duine Wie sy spieren is die grootste, is het joune, is het myne Ons is manne op vakantie, sonder stress, sonder worries En skielik staan hy voor ons, boelie die breker barries En ons hart loop oor die duine, dier die mense na die rocks Met barries achterna in sy speedo's en kroks Speedo's en kroks Die kyk vlieg Kos en kraks Is verkeerd Speedo's en kraks Ek ga nie vir jou lief nie Speedo's en kraks Is weird Dit raak stiller, bykie koeler, daar nog net een paar sambrele, ons soek jewelry en kleingeld, en ons breek die sandkastele, soos ons wegloop van die branders, le die lywe aloe minder, ek in labba kyk vir oula, se za iemand om te hinder, maar skielik uit die blauw, word ons om singel by die rocks, dier barbies in sy chommies, en al speedo's en kroks. Speedo's en kroks, die sê trots is verkeerd Stier jou sê trots Ek ga nie vir jou lief nie Stier jou sê trots is weird natuurlijk Jan Blom wat so lekker syng daar. Hy het so lekker rasper stem, ek hou nogal van sy stem. Nou, ek denk ek gaan my program vir vandag afsluit met um, hierdie getuinis van Monique, Colonized by Dangerous Staph Infectious Infection. Jammer. Another employee, Monique, had recurrent Staphylococcus aureus infections. These infections could not even be eradicated with methicillin, the antibiotic recognized as the best treatment for this type of infection. In other words, she was fighting um, MRSA, That's natuurlijk um, methicillin uh, resistant Staphylococcus aureus infection. Her doctor had told her that she would continue to develop abscesses because the skin had become colonized and no medication was able to stop this. Nou vir iemand wat daarmee gediagnoseer word, is dit bitter, bitter swaar om te verteer, want dit beteken jy gaan herhaalde um, ehm, absesse en goedroep bevel kry. Nou Stef is no picnic to begin with. And when one becomes infected with a strain that is resistant to the antibiotic normally given to tame them, a difficult battle can ensue. The infection can linger on and on and even endanger the life of the person. Understandably, Monique was frightened. She was leaving to return to school around the time I first discovered PRP's liquid colostrum. When she left my employ, she stocked up on the PRP liquid colostrum. I instructed her to use it every four hours to assist the immune system in knocking out the staph infection. The general dose for restoration of energy and pain relief is lower, just twice daily. Maar onthou jy kan nie ehm um, oordoseer op hierdie produk nie. Dis 100% natuurlik, maar gewoonlik is dit twee keer 'n dag en hy het haar aanbeveel om vier keer 'n dag the PRPs despite onder Sta she stayed on the regime, I suggested, for several months and then, when satisfied that the infection was gone, continued at twice per day. My strong feeling that it would help her was confirmed. Her staph infection disappeared and stayed away. One year later, she continued to use the PRP spray and has not developed further abscesses. Nou ja, ek dink dit is genoeg vir een dag wat um, al hierdie goed aan betref die colostrum en die PRPs, want nie weer so in haakjes, PRPs dan vir Proland Rich Polypeptides, en ek dink volgende week gaan ek bykie aan met nog een paar getuinisse wat um, mense ondervind het en wat hulle siekte toestande heeltemaal um, ehm, teruggeskryf het, reverse het, ek weet nie wat dit in Afrikaans nou is, lekker woord daarvoor nie, um, maar natuurlijk uh, ook gestop het en ook gehelp het dat hulle soos in baie, baie minder um, episodes gehad het en later aan heeltemaal verdwijn het. Nou mense, ek sê vir jou baie dankie vir die saamkuier. Ek gaan nou net vinnig in hartloop om vir jou te groet. Maar hier is uh, volgende, soos wat ek beloof het, Randall Wickhamse, die skaapwachter en dan sy Disselblomse boe. En um, dan gaan ek net so vinnig in hartloop om vir jou te groet. Dank dat jy vandag in elk geval saam met my gekeir het. Ek hoop jy het ietsie geleer en as jy ietsie meer wil weet of jy wil die e-boek um, van die harde kopie heen, asjeblief stuur vir my jou e-post adres na 081 3911 Heel te maal gratis en verniet van my. Ek is alas van weg van die groot karoon met my hond en my kierie en die kraag van boer is ek herder en hoeder van my skaap. Loop achter my trok tot laat, met my hond en my kierie in die groot karoon. Steek die hers van sy vingers, die die gat in my jas, sy die wit klossies vol in die brakbossies vast is daar brandsiek en dik op onder my skaap, sal ek dier die nacht by my troppie sit en wak. Ja, die donder en die blitse slaan in die ribbels vas, en groot bers het gepik onder een sneeuwwit jas. Met my knapsak en kiri draak een lam na die kraal, waar die donker my achter die rante, kom aan. Ek is oor ons van wijk aan die groot karoon met my hond en my kierie en die kracht van boel as ek herder en ouder van my ska loop achter my troon groot karoo Breek die lente groen oor die velde uit Raak die skapra moskoon uit sy nade uit Vang een jakke as een rooi kat, een lam in die rand Spelt jou hand sy hart, as sy baiekie band Brand die somerson die hel uit die kaingbote uit Die skaap lek die laag druppel van die drink gaat uit Slaat ek my twee hoen na die hemel toe op die man daarboe is pas nie goed op onze kop. Ek is oans van week van die groot karoo met my hond en my kierie en die kraag van boe. Ek is een kerder van my skaap Loop achter my trok tot laat Met my hond en my kie daar is hy groet jou vir vandag van my Cathy Lou, mag jy een wonderlijke dag hee en tot morgen natuurlijk is dit cheerio vir nou Verwaai, waai, waai my tobos kind jy maak my vreeslik bang draai en draai my leegwind siel draai vanaan dier my draai en draai liep lap vanaan terug na ons huis draai uit naam. Waar hier vandaan en je oor zien ik die fris. Uit jouw mond door ik die huil. Gezondheidskwesties. Dis mos iets wat ons almal raak. Kom luister gerus elke donderdag na gezondheidswenke tussen 11 en 1 Suid-Afrikaanse tyd. Ek, Cathy Lau, gesels dan met jou oor een waie verscheidenheid gezondheidskwesties. Hier probeer ek natuurlijk van die nietste navorsing en inlichting deurgee so dat jy ingelichte besluiten kan neem oor jou en jou gesinse gezondheidswelstand. Hier word ook gesels oor kruie en ander natuurlijke middels en maniere om minder ernstige kwale hok te slaan. Ek is ook passievol oor kolostrum en natuurlijke stamcelbehandeling. Weet jy wat het is? Skakel gerus in en kom vind uit, net hier, elke donderdag, tussen 11 en 1 op Net Radio SA, die beste vir die beste.